швидко вибиралися у похід. Вони трималися разом і дивилися звисока на інших. Була це найдобірніша варязька дружина Володимира. Від сторони ріки здіймалися капище Перуна. Сам ідол стояв високо між чотирма різьбленими стовпами під наметом крівлею, а його золота голова з очима з самоцвітів різно споглядала вниз над чотирикутним підсінням. У підсінні, наче бояри князеві, стояли боги Велес, Трибог, Дажбог та інші опікуни подою у вінці з терня на голові, бо терня це прообраз блискавки. Біля нього стояли два молодших. Один мав на голові вінок із соснових гілок, другий з пірнатих степових трав. В руках тримали волхви довгі ціпки з позолоченими головками та малі срібні чарки на жертовний мед або вино. Малі отроки у білих одежах стояли поряд і пильнували коробок з ладаном, ялівцем, віночки запашного зілля, голубів у кітках та двох ягнят. Серед капища перед наметом на стовпах держали два парубки чорного, мов гавка коня, якого князь мав жертвувати Перунові перед походом. Збоку стояла юрба гарно прибраних дівчат з розпущеним волоссям, у вінках на головах, з намистами, ковтками та нараменниками. Вони мали співати після жертви святий гімн Перунові та похвалу князеві. Волхви, дівчата і варяги гляділи раз у раз у ворота княжого дворища, де звертала на себе увагу дружина грецьких послів, у золотистих шоломах з круглими щитами на плечі, в довгих червоних плащах з дорогоцінними запинками. пишалися двадцять рослих траків, яких проводив середнього росту муж у голубій нагорці поверх золотистої дамаської кульчури. На ньому була цінна карацена, шолом з гострим верхом, а при боці широкий кривий меч з дорогоцінною ручкою. Біля нього стояв низький товстий грек з лисою головою у перепоясаній багряній туніці, і лямівка туніки, і плащ із златоглаву аж горіли від самоцвітів, понашиваних на золотій бережки. Був це Патрицій Скіллос, посол кесаря який уже два дні ожидав відповіді Володимира на якесь прохання візантійських цісарів Василія і Костянтина. Ніхто не знав цього прохання, бо Скілос розмовляв як посол один на один, зате всі бачили дарунки, які при тій нагоді дістав князь. Судячи по них, прохання мусило бути неабияке, і всілякі здогади ходили про це між грецькими купцями і руськими гречниками. Роман Олешич Минув варягів та посла, бо його товариші мали збиратися біля самого дворища. Тисячі молодих мужів і отроків заповнювали доволі простори подвір'я. Були це майже самі поляни, деревляни, диворці, бужани, уличі, а тільки кілька десят варягів, і то таких, які були вже на Русі щонайменше десять років. Тим часом у просторій кімнаті дворища сиділи за столом чотири мужі, три старі, а один у середніх літах. П'ятий був князь. Він звернувся до чотирьох дорадників і сказав поривисто так, це мусить бути, це конечність. Куди не гляну, всюди бачу тільки один вихід з крути. Я найду силу ступити на цей шлях. Вдарив кулаком об стіл і сів на лаві, застеленій дорогоцінною поволокою, гаптованою золотом у всілякі потвори та дивовижні викрутаси. Один з дорадників, 60-літній муж, усміхнувся. Якщо те щось мусить бути, то навіщо ти, Володимире, кликав нас сюди? А якщо ми маємо з тобою думати, то треба б, може, сказати нам раніше, в чому річ. Ах, то ви не знаєте, правда. Володимир замовк. Блукали по стінах, обвішаних зброєю, мальованими щитами, в кінці спинилися на божнику. Був це маленький вівтар у кутку зали, над яким стояли ідоли богів. На ньому жевріло вугілля, а з нього підіймалася тоненька струя запашного курива. Поряд стояли глечики з коливом, медом, маком, лежало сухе запашне зілля, висіли гривни на мисто з золотих та срібних дукачів. Князь махнув рукою, наче бажав відігнати від себе непотрібні сумніви, і почав. Вибачте, достойні бояри, вибачай ти, Добрине, сивому волосові належиться пошана, хоч би і від князя. Послухайте мого питання. Та дайте мені відповідь, щиру, правдиву, таку, яку даєте своєму серцю. Ви знаєте, що грецькі кесарі прислали мені посла. Цей посол розказував, що над Боспором стоїть уже під Царгородом Варда Фока, братанич царя Никифора, який збунтувався після смерті Циміскія. Справедливий суд, господинь. вигукнув боярин Олешич, кремезний середнього росту муж у білій вишиваній сорочці із золотим хрестом на шиї. Небіжчик Никифор Фока привів батька твого на криве діло, якому наложив Святослав головою, а ось тепер меч свояка Никіфора сам повис над Візантією, як рука Божої помсти. Четвертий, наймолодший дорадник, боярин із мощаниці, засміявся і відповів Ти, Олешиче, завсіди мішаєш Бога у людські справи забуваєш про те, що йому ніяке діло до Святослава або до його сина, бо ні той, ні другий не християни. Мій Бог, мощанине, є батьком усіх людей, і ніякий вчинок дітей не є байдужий батькові. Без його відома волос не спаде з голови старці, не виросте на голові дитинки, безмежна його доброта, мудрість і справедливість. З відкритими устами слухав Олешича найстарший у зборі муж путята, сивий, як голуб.